الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبرين ودهر الدارين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه Pertama-tama mari kita mengulangi akan kitab sifat 20 Habib Utsman telah menyatakan bahwa semua kaum muslimin muslimat yang berakal dan sudah sampai umur balik pada ketika itu dia menyandang kewajiban dari Allah fardu'ain untuk datang kepada seorang guru yang ahlinya mengaji agama tiga pertama atau marifat dua fikih mengetahui halal haram sah dan batal tiga akhlak atau tasawuf di zaman ini itu di sini kita mau menyampaikan satu perintah Allah fadla bainakum. Manusia tidak sama darajatnya di sisi Allah. Oleh sebab itu siapa yang paling mulia? Kita disuruh oleh Allah Ta'ala melebihkan kehormatan kepada orang itu daripada yang kurang mulia. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Anzilunna sama nazilahum. Hendaklah kamu memberikan tempat kepada manusia sesuai dengan kemuliaannya. Jangan sampai yang sholat di belakang imam itu orang jahil. Karena kalau sewaktu-waktu imam batal, maka gantinya si jahil itu. Maka rusaklah susunan sholat semuanya. Misalnya contohnya, jangan dipandang bulu Tuhan dan anumnya, pangkat atau tidak berpangkatnya tapi yang dipandang adalah kemuliaan di sisi Allah siapa yang paling mulia pandangan Allah itulah yang dianggap besar pertama yang jadi imam adalah yang lebih lagi daripada yang sesar pertama dalil hadis Nabi SAW dia niani dawul ahlan ahlan hendaklah yang dirahkan aku orang-orang yang dawil ahlam wa nuhah orang-orang yang mempunyai akal fikiran maksudnya orang yang mulia berilmu pengetahuan jadi kepada orang-orang yang merasa tidak banyak ilmu haraplah sembahyang sasnya yang kedua jangan bisa sarana memaksakan diri kalau aturan-aturan dari Allah dan Nabi kita lepaskan Alangkah Rasulullah memandang kita dan Allah memandang kita itu malunya kita. Karena majlis kita tidak sunyi daripada pandangan Allah dan Rasul. Bahkan majlis kita ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hendak nangkas satur, artinya hendak bakal melekat di periksa dulu aku tahu di diri patut tadi aku di muka atau ada tertib harus dilaksanakan walaupun orangnya turunan mulia tapi jahil harap mundur walaupun orangnya ada turunan mulia tapi dia berilmu tauhid fitih dan tasawuf itulah yang kita suruh di depan kepada orang yang diberi Allah kemuliaan hendaklah tawadhu kepada orang yang tidak diberi kemuliaan janganlah iri dan dengki Tadi disebutkan bahwa hendaklah kaum muslimin muslimat yang balik berakal mendatangi kepada seorang guru yang memberinya untuk belajar tiga bab agama itu. Disebutkan kepada guru yang ahli karena ulama terbagi kepada dua pertama ulama uljanan dan kedua ulama ulisan ulama uljanan orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas ulama ulisan adalah penceramah penceramah tapi namun masalah kehukuman sama sekali dia tidak menguasai hanya yang dikuasainya ceramah malulu oleh sebab itu janganlah bapak-bapak tertipu dengan penceramah-penceramah selalu kalau tertipu lalu mengambil menantu kepada ulama yang jahat dan ulama yang gantinya dan jahat sekarang ini yang berteburan di mana-mana sebelum Dajjal sudah sebelum Dajjal keluar ulama-ulama Dajjal sudah menyebar di mana-mana kemudian kalau sudah yakin bahwa ilmu ma'rifat paling mulia dan itulah yang diwajibkan pertama oleh Allah kepada tiap buku kepala manusia laki-laki bini-bini. Maka yang diwajibkan itu pertama secara jumlah, yang kedua secara tafsir. Atau dengan bahasa banjarnya, pertama secara beborong, yang kedua secara tunggal butingan. ini secara jumlah atau pemborong itu adalah dengan kata bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan lawanannya mustahil bersifat kekurangan dalilnya baru alam amalannya setiap apa hal ehwal kita baik melihat, mendengar, merasa dan sebagainya hendaklah kita itu jangan lupa bahwa semua ini adalah kesempurnaan Allah. Jangan lupa memandang kesempurnaan Allah di setiap hal-hal. Yang kedua, secara tafsir satu persatu. Satu harap pengajian sifat 20 dirakam dengan recorder untuk simpanan anak cucu yang akan datang bukan untuk tujuan disusun terapi mungkin secara tafsir Allah memberi rahmat kepada kita hanya 20 bukan 30 karena sifat yang wajib bagi Allah tidak ada batasnya banyak Allah Ta'ala kasih sayang di korteng yang dibagikan kepada kita hanya 20 yang wajib lalawannya Jadi jumlah 40 satu. Ini wajib kita mengenal secara tafsir atau dengan kata-kata bahasa Banjarnya tunggal gigian. Kalau bahasa orang-orang ketujuh bagi datu nang dahulu tadi golabel nang ini mendetail. terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Di dalam la ilaha illallah Mengandung 41 ihtiqad 20 yang wajib 20 yang mustahil Satu yang harus Itulah seumpama la ilaha illallah Diumpamakan satu pohon Mempunyai buah dan buahnya itu luar biasa. Segala macam rasa ada, segala macam warna ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai la ilaha illallah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويقض الله الأنفال للناس والله بكل شيء عليم bermula perumpamaan kalimah thayyibah kalimah yang sangat baik menurut tafsir jalalain yaitu la ilaha illallah itu diumpamakan ke sajarat yang tayyibah Karena satu pohon yang sangat baik atau subur Asluha sahabikan Bermula akarnya itu tepat dan kuat Tidak goyang karena angin Tidak terbongkar karena badai Topan Wafarna cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya bukti ukulah ukulah ini bibir rambiha pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa tidak ada mempunyai musim semua itu bibir rambiha dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Tuhan itu permasalahan Allah Taala bagi manusia. Karena manusia menghajatkan paham dengan nizam. Allah mengetahui akan apa sesuatu termasuk manusia memerlukan amal. Karena amal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wayang perlu amal linnas bukan alana. Kenapa jadi diulangkan misalnya? Wallah bikul syai'in alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa menahan tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplet. Ma farrotna fil kitab min syai'in satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, Kul minal Qur'an ma syikta lima syikta. Ambil dalam Qur'an apa yang kamu maksud untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk tawar penyakit panas ada. Untuk supaya orang sayang orang kita ada dalam Al-Quran hukum sah dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nah, nusorot balapan mantik ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lalawanannya tiada. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat adab. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti yang nyata. -bukti dengan bukti-bukti yang nyata maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud apakah buktinya jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam yang tidak berubah bahwa Allah bersifat wujud yaitu adanya langit bumi dan antara keduanya sesuai lagi dengan Al-Qur'an Allah pun lebih telah bersamawat wa ma bayinahumah maka Apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan dari baharu alam yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah. Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandangkan kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu berlihat pada dengar, makan, minum, berpakaian, berlaksa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada mustahil tiada dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa bainahuma maka kita disuruh mengingat Allah Taala pada setiap Al-Quran. Dilarang melupakan Allah Taala pada setiap Al-Quran. Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah, dan kita lupa akan wujudnya Allah maka kita mendapat akan siksa apa siksanya orang yang lupa akan Allah apa pahalanya orang yang ingat akan Allah hadis menyatakan yang maksudnya aja ya, orang yang mengingatkan Allah taala diselamatkan oleh Allah orang yang mengingatkan Allah taala tenang dan tenteram lapang dan gembira Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Taala, maka orang itu disiksa. Yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, usang dan tegang dan stres dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baiknya oleh baik-baik diatur oleh Allah supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya yang mengajari ilmu yaitu mursyid yang memimpin cara amaliyah batin yaitu murabbi Maka semurabi masjid ini ada Rasulullah ada kitabnya. Bahirnya memang tuan guru biasa. Hakikatnya adalah Rasulullah Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman fa'anna ma jalasani, wa man khata 'aliman fa'anna ma sa'a." yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru inggan guru, tidak melihat hakikat guru itu yaitu Rasulullah. Yahdillah linurihi man yasha. Wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allahu al-hijab al-qulub بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنراه في الدنيا والآخرة بالبصيرة وعين الظاهرة آمين اللهم يا رب آمين Yang kedua Allah bersifat baqa artinya kekal, akidam artinya sedia, mustahil diduhuri oleh tiada. Dalilnya wal awal. Itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermula. Dalil wal awal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu Allah yang yang sempurna itu yang bersifat wujud itu yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini apabila sudah kita berkeyakinan merasakan dan meresapkan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa maka kita gembira kepada Allah itulah yang dimaksud syukur hati gembira kepada Allah syukur adalah empat pertama memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua gembira kepada Allah itu. Yang ketiga membaca dengan lidah puji-pujian seperti Alhamdulillah. Yang keempat menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada dunia ini untuk yang diridhai Allah saja. Papan tang jangan sakit hati. Kalau nang secara global tadi papantangnya jangan kada ingat tuan kesempurnaan Allah. Kalau wujud jangan lupa akan apa. Hidam jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya makrifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengerja nabi suruh menjauhi nabi lama sekiranya Allah memberi paham kepada kita sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya naung zaman dahulu maka yang ketiga Allah bersifat kekal mustahil binasa dalil wa yamqa wa jawabika dhul jalali wal ikram adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu artinya kita dan makhluk semua akan hancur fana hilang maka apabila sudah demikian halnya Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat Pintu taubat terbuka siang dan malam. Masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu sahaja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang mempunyai pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya ada. Semua adalah yang kita ingini semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam uh, di dalam kebun atau di dalam eh, Madinah artinya kotanya Taubat yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu Istighfar masuk ke dalam situ maka kita mendapat segala macam di antaranya di dalam itu kota Taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa sudah disiapkan Allah Taala mencuma di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya. Kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkan itu. Misalnya kalau anak kawin datang mini mini kawin dulu dulu tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia dari rahasia kita dikatakan Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut-sebut ahli tafsir di dalam semua ini dikatakan Allah Ta'ala nah, jangankan kita memakai sir atau memakai ruh atau memakai fuad atau memakai lub atau memakai galak atau memakai sadar tanpa yang demikian itu alatnya sudah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya syaratnya taubat Pertama menyesal, kedua mencabut diri dari dosa itu, tiga kita tidak mau ulangi lagi segala dosa yang seumpamanya itu, empat kalau lawan Allah ketinggalan yang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk tambahannya umpama mengambil hak makhluk kembalikanlah yang diambil itu umpama menyimpan handphone orang boleh katakan keampunnya namun ampunnya mati warisnya namun warisnya kalau diketahui jual maka jual handphonenya maka buat ke masjid duitnya niatnya dasar pahala si ampunnya begitulah nah, itu nang mudah aja nang mudah aja itu kalau anda bandanya bandanya kembalikan kalau kadada gantiannya kalau orang yang ampunnya udah mati warisnya kalau warisnya kada dikenal caranya kayak itu tadi ya. lalu kita gunakan untuk amal-amal jariah niatnya untuk mengampunnya tadi dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan pada bagi orang untuk orang yang kita cucukan barangnya itu menyunyikan itu bahasa banjar bahasa Arabnya syarih al-hijayah ya. mencuri bahasa Indonesianya yang sekarang kata N korupsi ah. Alhamdulillah di dalam sini ada daun korupsi ya lah nah kalau di korupsi di sini kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu-waktu Ditugaskan jam 8 mengajar jam 9 hanya datang merokok pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta penentenan tulang tiga hari gurunya maka belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan. Tamakan duit murid tiga hari selama dalam pelayaran. Itu korupsi duit. Guru orangnya malah kadang-kadang kepala sekolah namun sudah kepala sekolah korupsi apalagi yang bawahnya kalau sudah orang Istanbul menutup jalan bagaimana orang bawah dia kabupaten ما أشد نورك يا حبيبي محمد ما أشد نورك يا حبيبي محمد di dalam kota taubat yaitu dihilangkan Allah taala duka cita eh, biasanya orang sakit hati kan duit habis biasa kan Hah? atau rumah miris sakit hati atau bini mana nanti kau yang ulang sakit biar, biar, biar. Ya kan? Doa doa. Hmm? Tapi kalau orang mujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya. Berarti bininya tidak lagi mana mati, bahkan mencari akan. Namun paling jumlah lagi seperti beti. Beti itu orang luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah ini. Gitu. orang dikaryakan kaju setetren lebih dengan nong nong. Kita kadang-kadang tidak -kadang kawin, ingin karyakan umannya siapa? Umannya siapa anak nang tuhan ya? Nah, kalau nak kalau nyawa sepuluh sepuluh nyawa tu. Kalau nyawa sepuluh sepuluh jadi dia. Gue kau dari apa? Um-, umannya siapa? Tuhan. Umannya titik sendora. Aduh. saya guru dari bisi ngarak bisi anak narannya titik sandora Allahumma salli ala Muhammad duit ada nah, duit ada rumah ada meris kada ada lagi yang dapat kita di rumah tangga kada ada lagi asal bujur taubat benang kada ada itu ulun mengambil kata-kata balaghah berarti taubat ulun umpamakan seperti satu kota nang isinya luar biasa di antaranya tampak memakai beberapa alat tadi lapisan dari dada, kaki dan sampai kuat lub, sir dan sir sir tadi tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Asalnya sempit, kalau kalau sempit. Model kita tadi dalam kamar, kasasa kesempitan, kamar itu sempit kan kurang enak. Kalau nya lebar, enak. Enggih. Nah itu rumah lah, apalah macam-macam. Itu udah enak ngalih lah, apalah. Tanpa udara lah, apalah. Menyetakan tekanan, itu lagi ya. Mm -hmm. Ibok kok amar dan kantut. Nah, tapi kalau lebar kamarnya, bapak kantut kedua tinggal yang ini, yang berbunyi, loh, nang ada berbunyi. Nah, baunya hilang, pada kaciuman. Pertanyaan, kenapa kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Jawabannya, karena kantut laki-laki memakai mikrofon dan dua baterai. dulu ada ini lah ada punya teleponnya ada kesan Sultan Harun Rasid kawin dengan Siti Zulaikha bunga tiba-tiba mati mandadak ujar ulang rohini serangan jantung sakit hati dan sedih luar biasa Harun Rasid sampai rumahnya itu ditutup dinding beberapa minggu dan tidak bisa turun ke kantor mengurus negara maka repotlah rakyat terutama DPR dan MPR panas